23 su sata. Sova Info. Sveučilišni savjetovališni centar u Rijeci uz gradi građevinskog fakulteta na kampusu provodi besplatne grupne tretmane za studente sa socijalnom anksioznošću. Sljedeći ciklus tretmana počinje početkom travnja, a prijave se zaprimaju do 25. ožujka. Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci raspisao je natječaj za financiranje studentskih projekata u ljetnom semestru. Ukupna financijska sredstva koja se izdvajaju za projekte iznose 4000 kuna. Natječaj traje do kraja semestra, 15. lipnja, odnosno do isteka sredstava. Kandidati će rezultate primiti na elektroničku adresu najkasnije mjesec dana nakon prijave. zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću na zahtjev Muzičke akademije dodijeliti će se počasni doktorat sveučilištu u Zagrebu, potvrdio je zagrebački rektor Damir Boras. Dekan akademije Dalibor Cikojević naveo obrazloženje u kojem ističe dosadašnji doprinos gradonačelnika u projektima važnima za studente, kao što je sanacija studentskog naselja i stipendiranje studenata. vrijeme sutra na Kvarneru razvedravanje nastavlja se umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 9, a popodnevna do 14 stupnjeva Celzijusa. Sovu info uredila Ivana Brljak, čitali Antonio Piljan i Ivana Brljak. Slušali ste Sovu info.